Bigarren etxibizitzen kontrako burrokan zentratuko da orten errian bizi plataforma. behar da, Ipar Euskal Herrian bizitegen euneko hogei baino gehiago bigarren etxeak direla. Horten zeintze berezia egingo dute, beraz, urte osoko bizitegiak ez daitezen bilakatu bigarren etxibizitzak. Nikolas Blean herrian bizi plataformako kidea da. Ba, lehenik horretarazi eh, behar da, mm, joan den urtean eh, manifestaldearen bukaeran, baionako karriketan, eh, deialdi bat zabaldu ginuen, ultimatom moduan, dei bat luzatuz, bigarren etxibizitzak eraiki edo erosi nahizuten pertsonai ez ginola gehiago onartuko, bigarren etxibizitza behirik sortzea lujaldean. Data gisa jarri ginuen 2008 laueko urtahiraren lehena, eta beraz, badu hilabete bat orain, errik gela gauzapen fase batean, beraz lehen interpelazio bat eginen dugu egiezin eh, promotorei, notarioei, e, eta eroslei eh, ere bai, autetxiei, zenta instituzuetan pasatzen da erabakien parte bat, baina bainan karrikan ere itzordua eman nahi dugu, ikusiko kanpaina horrek ukanen duen bilaka era, baina lehen bilkura publiko bat proposatzen dugu erritarei, e, ondoko urratzen goguetatzeko mm, elgarrekin. Egan er nahi duzuek duzula kontrolatuko, hori nola pasatuko da? Bon, lehenik erritar eh, zaintzan ere uh, sinesten dugu eta beraz gure webgunea eta telefono zenbaki baten eh, bidez probosatzen dugu erritarrei seinalatzea ikusten dituzten egen hauzoan uh, errietan ikusten dituzten bigarren etxibizitza berri horiek guk azterketa lanak eginen ditugu beste egitura batzu ere uh, kontaktatzen alko ditugu berifikatzeko eta eta pasahazin nahi dugun mezua da ere bigarren etxibizitzen uh, diabeek udatxar bat pasatzen alko luketela ez palimala konpontzen uh, eh, eh, afera nartean. Plataformak zazpin eurri proposatzen ditu, hauen artean, bigarren bizilekuetan kuotak jartzea erri-zerri, zerga berri bat sortzea, bigarren bizitegien jabeen edota, kompentsazio neurri baten ezartzea, bigarren egoitzetan, peio dufo, ziburuko autetxia. Ba, eh, badira bi mailakoak, uh, badira zergen mailakoak, jan nahi dut eh, gain zerga bat badagaur egun, baina ez duguna uh, esku, argiki. Orduan legea hortan alatu berko litaike gauzak egokitzeko eta bereziki eh, eh, kostalde untan edo Euska, Ipar Euskal Herrian bezalako zonalde tentxopean diren horietan. Eta bigarrena, eh, bigarrena da legean sartzea adibidez PLU bat eh, egiten denean, eh, sartu uh, arauetan uh, eh, eguneko zenbaki bat gehienik zonaldeka, arau ez mugatzeko uh, bigarren etxe bizitzen kopuluak eta hori uh, erriko etxen esku izan da din ere bai, edo erri esku, zenta garantzitsua da, gaur egun ikusten dira oso, oso batzuk uh, eraikizirenak uh, tokiko dien denzat, hemen urtasunri bezara, uh, bilakatzen direnak uh, bigarren etxe bizitza ez eh, egunetik baina gehiengo zabal bat bai, eta orduan horrek permitituko luke gauzak aldaraztea bai.